Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ֆելիքս Գաբրիելյանը նշանակվել է Արցախի բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարար։ Աշակերտների ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն նախագահի նստավայրում։ Պետնախարարի գլխավորությամբ անցկացվել է պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի բարձրագույն խորհրդի առաջին նիստը։ Թաղասերում բացվել է նորակառույց համայնքային կենտրոն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը առնվազն երկու անգամ ավելի շատ ադրբեջանական բնակավայրեր վերահսկելու հնարավորություն ունեն։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Ֆելիքս Գաբրիելյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարար։ Նախագահ Սահակյանը երեկ այցելել է բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարություն ու աշխատակիցներին ներկայացրել համակարգի նոր ղեկավարին, մաղթելով նրան արդյունավետ աշխատանք։ Այս մասին տեղեկացրել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանին եւ նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Մակարյանին։ Ինչպես հայտնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, քննարկվել են գյուղատնտեսության ոլորտում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ընդամենը երկու օր առաջ Արցախի նախագահի նստավայրում երկրի ղեկավարի կողմից բարձրագույն կրթության դիպլոմներ են ստացել հանրապետության երկու պետական համալսարանների գերազանցության բավարտաց ուսանողները։ Իսկ արդեն այսօր նախագահի բարձր ընդունելությանն են արժանացել այն աշակերտներն իրենց ուսուցիչների հետ միասին, ովքեր լավագույն արդյունքներ են գրանցել 2017-2018 ուսումնական տարվա դպրոցական առարգայական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում։ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների եզրափակիչ փուլում առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կարգի դիպլոմների արժանացած հանրապետության թվով 29 աշակերտների նախագահի կողմից հանձնվեցին արժեքավոր նվերներ, իսկ նրանց ուսուցիչներին դրամական պարգևներ։ Մարտակերտի շրջանի Վլադիմիր Բալայանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտուհի աշխարհագրությունից առարկայական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլի առաջին կարգի դիպլոմակիր Տաթևիկ Դավթյանը շնորհակալական խոսքում ընդգծեց, որ նման ընդունելության արժանանալը որքան հաճելի, այնքան էլ պարտավորեցնող է գիտելիք ամենահզոր զենքն է։ Գիտելիքի շնորհիվ մենք աշակերտներս կարողանում ենք հասնել այսպիսի բարձունքների։ Այսօր հայ քաջարի սպան ու զինվորը անզորած նիրմով պաշտպանում են մեր հայրենիքի սահմանները, իսկ մենք աշակերտներս ուսուցիչների հետ մեկտեղ կարողանում ենք մեր գիտելիքներով բարձր պահել Արցախի քրթական համակարգի պատիվը։ Կրթությամբ ու բազմի զորությամբ Արցախցին միշտ աշխարհում կարողացել է իր գիտելիքներով աշխարհին ասել իր հզորությունը։ Հպարտ փաստն, որ ազատ ու անկախ Արցախի քաղաքացի եմ։ Խոստանում շարունակել մեր հերոս պապերի գործը, լինել նրանց արժանի հետնորդը։ Բարձր Պարքևի արժանանալու համար աշակերտներին ու նրանց ուսուցիչներին շնորհավորունքի խոսք ասաց Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ այսօրվա Պարքևը նրանց խրախուսելու է նորանոր հաջողությունների հասնելու համար։ Շնորհավորում եմ ձեզ այսպիսի բարձր պատվի արժանանալու համար եւ վստահ եմ, որ այն խրախուսելու է ձեզ բազմապատկել ջանքերը նորանոր հաջողությունների հասնելու նպատակով։ Շնորհալի տաղանդավոր երեխաներին իհայտ բերելու, խրախուսելու, նրանց զարգացման ամեն կերպ աջակցելու խնդիրը միշտ կարևորվել է եւ դրա վկայություններից է նաեւ այն, որ այսօր այս սրահում ներկա են աշակերտներ եւ ուսուցիչներ, ովքեր արդեն երկրորդ, երրորդ եւ նույնիսկ նույնիսկ 4-րդ անգամ են արժանանում հրախուսման։ Դպրոցականներին ու նրանց ուսուցիչներին ուղղված շնորհավորանքի խոսքում Բակո Սահակյանը նշեց, որ բարի ավանդույթը ձևավորվել է աշակերտների հաջողության շնորհիվ, որին նրանք ասել են իրենց աշխատասիրության եւ ուսուցիչների անձնվեր արհեստավարժ ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Այս հաջողությունները ձեր կյանքում առաջին լուրջ ձերբերումներն են։ Եվ անհրաժեշտ է շարունակել մշտապես կատարելագործել, խորացնել ու օնլայնել գիտելիքները, ձգտել հասնել նորանոր բարձունքների, երբևիցե չընկճվել բարձությունների եւ դժվարությունների առջեւ։ Համոզված եմ, որ այդպես էլ կլինի, քանի որ ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ տեսնում եմ մեծ ձգտում դառնալ մեր երկրի արժանի զավակներ։ Բակո Սահակյանը կարևորել է դպրոցականների հաջողություններն ու ձեռքբերումները, անհրաժեշտ համարելով շարունակաբար մշտապես կատարելագործել, խորացնել ու օնլայնել գիտելիքները, ձգտել հասնել նորանոր բարձունքների, երբևիցե չընկճվել բարդությունների եւ դժվարությունների արժեվ։ Հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցել են ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ անցկացվել է պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի բարձրագույն խորհրդի այս տարվա առաջին լիստը։ Պետնախարարն իր խոսքում նախանդրադարձել է պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի կազմման ընթացիկ աշխատանքների եւ ծրագրային բյուջետավորմանն անցնելու կարեւորությանը, նշելով, որ դրա հիմնական նպատակը պետական ծախսերի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումն է։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքով այն նպաստելու է պետական ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարվող բյուջետային հատկացումների արդյունավետ վերաբաշխմանը ըստ գերակայողությունների եւ բարձրացնելու է բյուջետային ծրագրերի գնահատման համակարգի արդյունավետությունը, մեծացնելով պետական ֆինանսների կառավարման թափանցիկության աստիճանը։ Այս համատեքստում պետնախարար Մարտիրոսյանը նախարարներին առաջարկել է վերանայել 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի շրջանակում առաջարկվող ծրագրերը եւ դրանք ներկայացնել 2019-ից 22 թվականներն ընդգրկող երամյա կտրվածքով։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է նաև, որ պետական միջնաշամկետ ծախսային ծրագրի մշակման ընթացքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել խորհրդարանի հետ համագործակցությունը։ Յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի մշակման համար պետք է ծրագրային հենք հանդիսանա պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը։ Դա չի նշանակում, որ ներկայացված նախագծերը հետագայում ճշգրտելու հնարավորություն չեն ունենա, բայց ընդհանուր քաղաքականության մեջ այն հստակություն կմտցնի, որտեղ տեսանելի կլինեն թե ծախսային հիմնավորումները, թե զարգացման միտումները, նշել է Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Նիստի մասնակիցները կարևորել են միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի անհրաժեշտությունը եւ առաջարկներ են հնչել 2019 թվականի պետական բյուջեյում ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով որոշ փորձնական ծրագրերի ներդրման մասին։ Արցախի հանրապետության կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ Ադրուտի շրջանի Թաղասեր գյուղում բացվել է նորակառույց համայնքային կենտրոն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երրորդաստիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը նոր կառուցված համայնքային կենտրոնի բակը բազմամարքեր։ Համայնքային կենտրոնի բացմանը ներկայ էր Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, հադրութի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը, Եվրոստրոյ համանախագահ պատասխանատվության ընկերության ղեկավարությունը, որը իրականացնել համայնքային կենտրոնի շինարարությունը։ Միջոցառման ներկայ էին նաև Արցախի պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպաներ։ Գյուղ էին ներկայացել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի թվով 50 ներկայացուցիչներ, որոնց դիմավորեցին աղոհացով։ Ոզիչ էր հանդիպան պահը։ Գիրքի մուտքին տեղակայված էր Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի դրոշները։ Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանը բացելով միտինգը եւ ողջունելով ներկաներին հնչուներ Արցախի հանրապետության եւ Ֆրանսիայի հիմները։ Նա նշեց, որ այսօր տոն է թաղասերցների համար, քանի որ երկար սպասումից հետո բացվում է համայնքային կենտրոնը, որի ֆինանսավորումը իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Ֆրանսիայի տեղական կառույցին շնորհակալական խոսքի համար ամբիոնը հրավիրվում թաղասերի համարքի ղեկավար Կարեն Հոսեփյանին։ Վերջինս նշեց, որ համարքային կենտրոնում բազմապրոֆիլ շենք է, որտեղ կտեղակավի գյուղապետարանի աշխատակազմը, բուժկե տղամակարչային սենյակը, քաղաքսենյակը եւ 150 տեղանոց հանդիսների տունը։ Նա շնորհակալություն է հայտնում բոլորին եւ սուր հույս հայտնում, որ գյուղի բնակչությունը հավատալով լցված ապագայի հանդեպ եւ ունենալով շատ սպասված նման համարքային կենտրոն ամեն ինչ կանեն գյուղի հետագա շենացման ու զարգացման համար։ Ֆրանսիայի տեղական մարմինը Արցախի ներկայացուցիչ Միշել Տանգրեզին շնորհակալություն հայտնեց համակարգի ղեկավարին Եվրոստորոյի համապատասխանատվության Հայաստան ընկերության ղեկավարությանը, որոնց տեխնաժան աշխատում կառուցել է համայնքային կենտրոնը։ Հաջորդի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հոգեվորի Մաթեոս Քահանան կատարեց համայնքային կենտրոնի օրհնության արարողություն։ Համայնքային կենտրոնի բացման ժապավենի կտրման պատիվ տորում էր Թահասերի համայնքի ղեկավար Կարեն Հոսեփյանին եւ Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ներկայացուցիչ Միշել Տանգրեզոն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, անդրադառնալով ադրբեջանական կողմի պնդմանը, թե մոտիկից դիտարկման տակ են պահում Երևան-Գեղեգնաձոր Գորիս Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհը, նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը առնվազն երկու անգամ ավելի շատ ադրբեջանական բնակավայրեր են վերահսկում։ Այս մասին ասել է Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսում։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտու երկարությամբ կան այդպիսի 30 տեղամասեր, այդ թվում առաջնային նշանակության ճանապարհներ, որ հակառակորդը կարող է մշտապես դիտարկել։ Տավուշի մարզում 20-ից ավելի բնակավայրերի համար եւս վտանգ կա։ Դրանի պատասխան մեր զինված ուժերը ունեն այդպիսի հնարավորություն ադրբեջանական շուրջ 50 բնակավայրի նկատմամբ, ասաց Հովանիսյանը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակի կարծիքով վերահսկելու գործոնը ինչ որ կերպ շահարկել Ադրբեջանի օկտին չէ։ Հայկական կողմն առնվազն երկու անգամ ավելի շատ բնակավայրեր է տեսնում եւ վերահսկում։ Մենք պարզապես դրա մասին չենք բարձրաձայնում, նշել է Հովանիսյանը։ Նրա հավաստմամբ վերահսկողության մեջ վտանգ կա, բայց ռազմական գործողության ժամանակ այն լուրջ վտանգ չի ներկայացնի եւ դեր չի խաղա։ Եթե Մոսկվայի էլիտայի որոշ ներկայացուցիչներ Հայաստանում կամ Ադրբեջանում ինչ-ինչ հայտարարություններ են անում, ապա դա դեռևս չի նշանակում, թե այն Մոսկվայի պաշտոնական կուրսն է։ Նման տեսակետ է հայտնել միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Դմիտրի Սավելևի հայտարարությանը, թե հայերը պետք է հանձնեն Ղարաբաղը եւ օկուպացված 7 շրջանները իրականում որպես փոքր պետություններ երկուսին արկծված են այսպես ասած հայամետ, ադրբեջանամետ գործիչներ, որոնք ցանկալի հայտարարություններ են անում դրանով ողջորելով մի կողմին կամ էլ հնդածը զայրացնելով մյուս կողմին, ասել են նա։ Միաժամանակ Սաֆարյանը ընդգծել է, որ ասվածը չի էլ նշանակում, որ պետք է անտեսել այդ հայտարարությունները։ Այդ մարդիկ մեծ խաղի փոքրիկ դերակատարն են, որոնք ամբողջությամբ չեն արտահայտում խաղը։ Այս առումով ուղակի Ադրբեջանը ուզում է հասկացնել, որ իր համբերությունը սպառվել է եւ ինքը սպասում է Մոսկվայի կողմից կոնկրետ պարտավորությունների կատարման։ Մոսկվան էլ փորձում է այդպես սիրաշահել Ադրբեջանին, ասել է նա. Եվրախորհրդարանը Եվրախորհրդին եւ հանձնաժողովին խորհուրդ է տալիս ապահովել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև երկխոսության առաջնայնությունը եւ ամրապնդել Եվրամիության մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մասին ասվում է փաստաթղթում, որն առաջարկություններ է պարունակում Եվրամիություն Ադրբեջան համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Եվրախորհրդարանի падգամավորները կոչ են անում աջակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ նպաստել խաղաղության հաստատմանն ուղղված բոլոր նախաձեռնություններին, ինչպիսիք են բոլոր կողմերի կողմից հրադադարի պահպանումը, բոլոր մակարդակներում երկխոսությունը, այդ թվում նաեւ բարձր մակարդակով բանակցությունները, ատելության հռետորության զսպումը, վստահության ամրապնման միջոցները, ԵԱՀԿ դիտորդների թվի զգալի ավելացումը եւ շփումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության միջև։ Պատգամավորները խորհուրդ են տալիս խորը մտահոգություն հայտնել ուժերի կൂട്ടակման եւ տարածաշրջանում պաշտպանության անհամաչափ ծախսերի կապակցությամբ։ Նրանք նաեւ կրկին հայտարարում են բանակցային գործընթացում Հայաստանի ու Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներգրավման անհրաժեշտության մասին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։